zama hizi ambazo umekwenda nazo ni jambo ambalo lilikuwa limepigwa mateke na limedharauliwa na limepewa kimgongo kiasi ambacho wengi katika Waislamu wameliacha jambo hili la kusoma elimu ya dini. Leo ni masikitiko makubwa sana katika jamii za Kiislamu. Kuna watu ambao hata kusoma ile matini ya Qur'ani hawajui, ambalo ni jambo lilokuwa sila sawa. Jambo hili halikuwa lenye kujulikana kabla ya zama hizi. Huko nyuma watu walikuwa wakijishughulisha na kusoma Qur'ani, watu walikuwa wanajua kusoma, kadhalika walikuwa na hitimamu ya kushughulikia dini yao, wakafikia pahala ambapo palipokuwa pakubwa kabisa katika upande wa kielimu. Sasa ndani ya muda huu mfupi tutahimizana na kukumbushana kuhusiana na wanawake na ile hima yao katika jambo zima la kutafuta elimu, kwa sababu tukifanya comparison baina ya wanawake na wanaume kuhusiana na jambo la kutafuta elimu, basi tunakuta kiwango cha wanawake kimeruzi katika utafutaji elimu ya dini, wakati kwamba wanawake walikuwa wanatakana kwamba wawe mstari wa mbele, wawe wao ni wenye kujua kusoma Qur'an, wawe wao ni wenye kujua maana ya qurani wawe wao ni wenye kufahamu ahkamu sharia zile hukumu za kisheria ambazo tataallaku bihinna ambazo zinafungamana na wao hasatan zinafungamana na wao wanawake kadhalika vile vile na hukumu za kisheria ambazo zinafungamana eh, na Uislamu wao kwa ujumla na ndani ya mazungumzo yangu haya nitatanguliza baadhi ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoonyesha kuhusiana na hima katika jambo zima la kutafuta elimu na ubora wa mtu ambaye mwenye kushikamana na jambo hilo la kutafuta elimu ya dini. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ambaye ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam anatusimulia anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema siku moja kuambia wao na kuambia umati wake talabul ilmi jambo la kutafuta elimu faridhatun ala kulli muslim jambo la kutafuta elimu ni faradhi juu ya kila muislamu na hapa katika hadithi hii baadhi ya watu tunawasikia wanaisoma eh, kwa lafdhi talabu lilmi faridhatun ala kulli muslimi wa muslimatin. Tamko wa muslimatin ni tamko ambalo lilikuwa halijathibiti, ni tamko ambalo lilikuwa limeongezwa. Eh, sasa ikiwa wa muslimatin ni tamko ambalo halijathibiti, kwa hiyo si tawafu wanaume tu, la, bali sheria ikija inawahusu wanaume na inawahusu wanawake isipokuwa eh, pakija kuvuliwa pakaja kuhusishwa kwamba haya yanawahusu wanaume tu na haya yanawahusu wanawake tu, lakini kwa kuwa sheria haijaja kuhusisha jambo hilo, basi maanake mawakusanya watu wote. Kwa mfano eh, katika Qur'an tunasoma waaqimu salata wa atu zakata ukiangalia dhamiri ni dhamiri ya kiume lakini wanaokusudiwa wasimamishe swala ni wanaume na wanawake kwa hiyo hapa mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin kutafuta elimu ni fardhi juu ya kila muislamu kwa maana muislamu anaingia kadhalika vile vile mwanamke anaingia na mtume pahala pengine anasema annisau shaqaiqu rijal wanaume wanawake ni wenza wa wanaume kwa maana ni ndugu wa wanaume katika hukumu za dini ya Uislamu isipokuwa patakapokuja mambo ambayo yakawavua yakawahusisha wanaume peke yao au yakawahusisha wanawake peke yao sasa jambo la kutafuta elimu elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ya kutambua amri zake Allah subhanahu wa ta'ala na kutambua makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala ikawa wewe mwanamke wa Kiislamu unaitimamu katika jambo hilo la kuhakikisha kwamba Qur'ani unajua kusoma matna ile matini yake unajua kusoma lakini ukawa na bidii pia ujue Mola wako amekuamsha nini ili ufuate na amekukataza nini ili uache faridhatun ala kulli muslim jambo hilo ni faradhi ya kila muislamu kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema wa inna talibal ilm na kwa hakika yule mwenye kuitafuta elimu yastaghfir lahu kullu shay'in humtakia msamaha kila kitu unachokijua wewe kwa hiyo wewe kutoa mji wako mmoja na wa pili mpaka ukaja katika sehemu kama hii ukaja kujifundisha masala ambayo yanafungamana na dini yako au ukawa una darsa ukawa unafuatilia masala ambayo yanafungamana na dini yako basi elewa kwamba wewe una fadhila kubwa hukutakia msamaha kila kitu hata alhitan filbahari mpaka vile vile samaki ambao walikuwa baharini na samaki idadi yake ni nyingi au ni kubwa ukiuliza wewe samaki ni wangapi wako baharini na kila leo wanavuliwa ni wengi sana baadhi wanachuoni wasema hadithi hii inazungumzia kwamba samaki wote walikuwa katika maji sawa ikiwa katika maji ya chumvi au maji ya kawaida wale wanamtakia msamaha mtu mwenye kutafuta elimu miti imeyoona hiyo inamtakia msamaha mtu ambaye mwenye kutafuta elimu ya kisheria kila unachokiona mpaka mawe wadudu wote wanamtakia msamaha mtu ambaye mwenye kutafuta elimu ya dini hii ni fadhila ambayo ilikuwa kubwa sana kwa hiyo ukijiingiza katika jambo hilo maana yake wewe eh, unapata fadhila ambayo ilikuwa kubwa sana حديث ليبو قد السنن ابن ماجه كذلك بالذي كذلك من نيجو حديث مسيشة أغلبين كذلك بالذي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال يعني سيما بالذي قد كذلك katika hadithi ambayo ndani yake inaonyesha kwamba mtu mwenye kutafuta elimu ya dini huyu mtu ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Mtume alayhi salatu wassalam anasema hadithi ambayo ipo katika sahihi Bukhari ukienda katika sahihi Bukhari nambari ya sabini na moja kadhalika ukienda katika sahihi Muslim nambari hadithi elfu moja na thelathini saba Mtume anasema alayhi salatu wassalam man yuridillahu bihi khairan yoyote ambaye Allah anamtakia kheri mtu huyo na sote hapa tunataka kheri tutakiwe na Allah subhanahu wa ta'ala lau kwamba sisi tutaulizana namna nani ambaye anataka apate kheri kutoka kwa Allah kila mmoja atadusha mkono wake mimi nataka mpate kheri eh, kutoka kwa Mola wangu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye namwabudia kheri zake ninazitaka sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia man yuridillahu bihi khaira, yoyote yule ambaye Allah aliokuwa anamkusudia kheri yufaqihuhu fi din humpa utambuzi katika dini, humpa fikhi ya kutambua mambo katika dini. Kwa hiyo ili wewe utakiwe kheri na Allah, ili uingie katika kheri ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizozieka kwa waja wake, basi lazima katika siku yako unoamka nayo eh, japo sehemu ujekea muda kwamba ujifundishe masala ambayo yafungamana na dini yako usisubirie mpaka kwamba paitwe muhadhara ndiyo uhudhurie kwenye muhadhara tu la bali wewe mwanamke wa Kiislamu kwa sababu kuna masala mengi ambayo yanafungamana na wewe kuna masala ambayo kujitoharisha yanafungamana na wewe na masala hayo hayaendi kimazoea bali Allah subhanahu wa ta'ala ameweka taratibu maalum wa kielimu ili kuweza kuyafahamu masala hayo kielimu na huwezi ukayajua lazima uyasome pamoja na kwamba anakuhusu wewe mwanamke sasa lazima ujitengee muda usome kwa kusoma ndiyo utaelewa na utafahamu na utajua na patapojitokezea panapotokezea utata katika masala ambayo yanafungamana tohara ambayo inakuhusu wewe mwanamke kwa sababu ni mtu ambaye unajishughulisha na elimu utakuwa unajua kwamba hapa hili jambo eh, lipo katika mazingira fulani. Na wanawake wa kiswahaba wao walikuwa na ihtimamu kubwa sana katika jambo la kutafuta elimu. Hebu tuiangalie hadithi ya, ya Abu Saidi al-Khudri radhiyallahu anhu, namna wale wanawake walivyoangalia kuangalia wanaume, namna wanavyosoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na namna ambavyo walivyokuwa wao eh wanafanya kheri zilizokuwa kubwa wanaume Abu Sa'id al-Khudri anasema eh ja'at imra'atun ila rasulillah alikuja mwanamke mmoja kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam faqalat akasema mwanamke huyo eh, mwanamke walikaa wanawake wakasema jamani nyie sisi ni wanawake ambao kuna masala ya kidini yanafungamana na sisi lakini hatuelewi kuna mambo mengi ambayo natakana tuyajue hatuelewi eh, hebu tumfateni mtume atufundishe kwa hiyo akamteua mwanamke mmoja akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika yule mwanamke kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faqalat yule mwanamke akasema kumwambia mtume ya rasulullah ewe mjumbe wa allah ذهب الرجال بحديثك wanaume wanaondoka na hadithi zako wengi wanaume wanaondoka na elimu yako faj'al min nafsika yawman basi hebu tuwekee na sisi kupitia muda wako tuwekee siku maalum na atika fihi tukujie tuje ndani ya siku hiyo eh, tualimuna mima allamaka Allah, utufundishe katika yale ambayo Allah alikuwa amekufundisha wewe. Tizama itimamu ya wanawake hapa, wanawake wa kisahaba, namna walivyokuwa na ihtimamu, namna walivyokuwa na bidii, namna walivyokuwa na juhudi ya kuhakikisha kwamba wao eh, wanataka kujua yale ambayo kufungamana na masala ya dini yao vile ambavyo walikuwa na timamu kubwa hawakubali wapitwe wakiwaona wanaume wanakwenda kwa mtume wanasoma wao hawapati muda huo kwa hiyo wakatenga muda wakampata mtume wakamwambia hebu tuwekee muda ya rasulullah tuje tujifundishe sisi yale ambayo yanafungamana na dini yetu katika mambo ambayo allah subhanahu wa taala alikuwa ametufundisha mtume alaihi salatu wassalam akawaambia ijtamina yauma kadha wa kadha kusanyikeni katika siku kadha wa kadha akawatajia siku na wale eh, wanawake wakakusanyika katika siku ile wakakusanyika ndani ya siku ile anasema sahaba wa mtume fajtamana wale wanawake wakakusanyika katika ile siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wakusanyike wakajikusanya faatahunna Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaendea Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faallamahunna mimma allamahu Allah akawafundisha yale ambayo Allah eh, alikuwa amemfundisha. Kwa hiyo wanawake akachukua elimu kwa wingi sana na walillahi alhamdu wal minna elimu ya dini yani inapatikana kiwepesi sana lakini pamoja na wepesi huo kupatikana shetani kwa sababu yeye amechukua azma ya kuwapoteza viumbe ya kuwatoa katika utifu basi akawazuilia waislamu wasiwe ni wenye kusoma dini akafanya ule uadui wa kuwachezea wanaume wa Kiislamu kadhalika wanawake wa Kiislamu matokezo yake wanaume wakaacha ya ilmi na wanawake na wao wakaacha ya ilmi wanaume hawawasomeshi wake zao majumbani wala dada zao wala ndugu zao wa kike na wao wenyewe vile vile hawasomi kwa hiyo jamii ikawa inaishi katika hali ya ujinga na ikawa inaishi katika hali ya dhiki jambo ambalo si la sawa ikiwa na wakati sahaba walilifahamu hilo wakamfahamu kwamba shetani ni adui yao wakahakikisha anapambana naye kwa elimu ambayo walikuwa na hitimamu nayo ya kuitafuta na wakafikia pahala ambapo walipokuwa pakubwa sana na ibilisi alayhi la'natun min Allah huwa yeye anafurahi sana anapokufa mtu mwenye elimu kwa sababu yule mtu mwenye elimu anawatoa watu katika giza siku moja ibilisi kisa hicho anakisimulia Ibn Sa'd katika tabakati yake ibilisi siku moja wale wafuasi wake walimwambia ewe bwana wetu mbona tunakuona wewe anapokufa mtu mwenye elimu unakuwa unafurahi sana kuliko akifa mtu ambaye alikuwa anafanya ibada tu kawaida yaani kwamba mtu anafanya ibada nyingi lakini si mtu mwenye elimu vipi mbona furaha yako inakuwa ndogo kuliko yule ambaye mwenye elimu ibilisi akamwambia intaliqu ma'i katika baadhi ya lafzi imekuja intaliqu bi akamwambia ondokeni pamoja na mimi twendeni akawachukua wakenda wakazunguka wakazunguka mpaka wakamkuta mtu anafanya ibada lakini si mtu wa elimu anafanya ibada nyingi sana lakini hajashikamana na elimu basi wakamsubiri pale amalize ibada zake kisha ibilisi akamuuliza yule eh, mwenye kufanya ibada akamuuliza swali hili hivi kweli inawezekana Allah subhanahu wa ta'ala aichukue dunia yote hii akisha aitie katika yai yai yai yai midogo hivi yai tunafahamu yai la kuku yai la bata yai la ndege yai dodo aichukue dunia yote na kila kilichomo aitie kwenye yai inawezekana sasa yule hajasoma yeye yeye anafanya ibada tu akaona dunia mkubwa eh na kiai kidogo itawezekanaje akaambia hicho kitu hakiwezekani kabisa kwa hiyo akakanusha uwezo wana wa Allah subhanahu wa ta'ala yule bilisi akaelekea kwa swali kaona no akamwambia tazameni no swali moja tu kashaanza kupotea hizi ibada anazofanya anazifanya bila elimu swali moja tu kashaanza kupotea tuondokeni isije ikaja haraka wakaondoka wakenda kwa mtu ambaye yupo katika majlisi ya elimu anatoa elimu baada ya kumaliza pale kuwasomesha yule ibilisi naye akauliza swali kumuuliza yule mwenye elimu swali lile lile alimuuliza yule ambaye alikuwa anafanya ibada akamwambia hivi inawezekana Allah subhanahu wa ta'ala kuichukua dunia yote hii akaisha akaitia katika yai Akaambia ndiyo, inawezekana. Akaona huyu kweli mtu mwenye elimu. Akamuuliza kivipi? Akaambia innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kwa hakika Allah anapotaka jambo lake uliambia kuwa, na jambo hili linakuwa. Kwa hiyo akitaka Allah kuiambia dunia, dunia ingia katika yai, dunia lazima ijikusanye, iingie katika yai kwa hiyo Allah hashindi na chochote kile yule ibilisi akaona akasema huyu ndo ambaye mimi namchukia kwa ukweli, na anapokufa huyu mimi huwa nafurahi sasa hii yote ionyeshe kwamba mtu akisoma zile hiyal zile mbinu za shetani huwa anazijua huwa anazifahamu na anapo yeye hapotezi hapatwi na ule uadui wa shetani kwa sababu shetani ni adui inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu adua inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sayyi hakika shetani ni adui yenu na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui sasa mtamfanyaje e, shetani kuwa ni adui wakati jiji uislamu wenu hausomi na mwanadamu amefadhilishwa kwa elimu pale Allah aliposema inni ja'ilun fil ardi khalifa kwamba mimi nataka kufanya katika mgongo huu wa ardhi khalifa kiongozi kiongozi amefadhilishwa kwa elimu mwanadamu amepewa elimu akishikamana nayo kisawa sawa elimu ya dini na akafungamana nayo kisawa sawa basi anaweza kumfanya shetani kwa madui yake lakini akiacha kushikamana na misingi ya elimu na akaacha kuhudhuria katika sehemu za elimu na akawa hajifundishi mwanamke basi mwanamke huyu ndiye atatawaliwa na shetani katika hali zake zote ikiwa yeye mwanamke ameolewa eh na kawa hasomi dini yake maisha yake ndani ya ndoa atakuwa anayaendesha kwa vile alivyokuwa akiwakuta wazazi wake eh wakiendesha maisha na anapokuwa amepata na jambo zito akili yake imemzidi anawarejea wale wazazi ambao wao hawakuwa ni wenye kusoma wanamuuliza mi naona e, kwa mfano mume wangu ameongeza mume mathala ameongeza mke sio mume <laughs> nataka kutizama wapi wanasinzia na wapi hawasinzii lakini kumbe wako makini eh? yaani mume wangu mimi ameongeza mke ah, akufai akupendi na hivi na kadha na nini bora unaiteleka yako sasa sheria ya dini iko hivyo sheria ya dini inataka hivyo sheria ya dini inataka hivyo lakini sasa amerejesha jambo kwa mtu ambaye hakujua kwamba elimu ya dini ikoje inaelekeza vipi kwa hiyo mawazo atakokuja ni yale yale ya kimazoea katika jamii yao katika mazingira yao eh kwa hiyo mtu anakwenda kwa mujibu wa yale mazoea lakini mtu ambaye alikuwa anasoma elimu hasa na alikuwa anajua hasa mambo yake atakuwa anarejesha kielimu anaingiza kielimu kwa hiyo mzozo wowote tatizo lolote litakalomtokezea anajua kwamba elimu ya dini ndio ambayo niitangulize na huyu ndio ambaye atakayekuwa anafaulu na ataweza kumfanya shetani kuwa adui kuna mwanamke mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka nyumbani kwa kaja kusoma kwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona kwamba huyu kuna masala ya kielimu kwa upande wa mume wake ana mapungufu akamuuliza adhati adhati zauji anti je unaye mume wewe yule mwanamke akasema naam mimi ninaye mume akamuuliza kaifa anti lahu wewe uko vipi na mume wako yule mwanamke akasema ma aluhu illa ma ajastu alayhi mimi sijapatapo kumfanyia mapungufu mume wangu isipokuwa katika yale ambayo nilikuwa nimeshinda sasa mtume akakusudia kumpa elimu manake jawabu hili lilikuwa linatosha kwamba huyu mwanamke anajitahidi kwa nani kwa mume wake lakini mtume akampa elimu akamfahamisha akamjiulisha haki za mume ni zipi masala ambayo kielimu anafungamana mume ni yepi baada ya kumuona kwamba kuna mapungufu fulani yuko nayo kwa mume wake akamwambia fandhuri aina anti minhu jiangalie wewe uko wapi kutoka na yeye mume wako fa innama huwa jannatuki wa naruki kwa hakika huyo mume wako ndiyo pepo yako na ndiyo moto wako kwa hiyo mwanamke pepo yake ipo kwa mume wake na moto wake upo kwa mume wake. Mume ndio itakuwa sababu ya mwanamke kuingia peponi na mume itakuwa ni sababu ya mwanamke kuingia motoni, ambalo hili wanawake wengi hawalijui kwa sababu hawakai katika maeneo ya kusoma dini yao, kusoma elimu. Lau kwamba ingelikuwa wanasoma wanawake elimu alipatikana mwanamke akamtolea ndaro mume wake alipatikana mwanamke akamkasirikia mume wake kwa sababu eh, hawakuwa wanawake wenye kulelewa katika misingi ya elimu na huku wenyewe wanaambizana ah mume wangu ule pale katulia kama moja nachezea mimi mimi kiingia nifanya menuna hasira kadha na na aona kwamba yeye anatenda liko la sawa, kumbe si jambo la sawa. Kumbe wewe ndio ulikuwa unatakana umpembejekee mume. Mume anaweza akakutahidi akakufanyia maswali mara tano tu, umekuja akwambia kamchukulie maji, ukaenda akamchukulia maji akanywa, hujakaa akamchukulia maji tena, hebu nenda chumbani kamchukulia, ikiingia mara tu ah, mwanamume anabuga kweli kweli, kumbe anakutahidi wewe, anajua kweli kwamba huyu mke wangu ni mtiifu sasa ikiwa unasoma yeye mwenyewe unajisikia raha kutumwa na mume wako, unajisikia ladha, unajisikia mapenzi ya hali ya juu, lakini haya yanahitaji watu ambao walikuwa wameekwa katika madrasa wakasoma na akawa wanafuatilia masala ya kielimu, ndio ataweza kuyafahamu haya kwa sababu anajua huyu, kumbe mimi ndio nilipowekwa pepo yangu, na baada ukiambiwa pana pepo, wewe unafanya bidii sasa lengo lako la kuletwa duniani ufanye mambo ya Allah ukaingia peponi, kweli sio kweli? Sasa wanawake mshaelekezewa kwamba pepo yenu ipo kwa waume, akasha waume mnawafekua. Ah, hili jambo sawa. Sasa wanawake watakana wazinduke katika upande huo, wajue, wasome, waelimike, ili wawatunze waume zao lakini la pili vile vile waelewe wanawake katika nukta ambayo muhimu kwamba wanawake watakapoacha kushughulikia elimu ya dini wajue kwamba wao ni mawindo wanatumiliwa na shetani alayhi laanatu Allah katika silaha ambayo shetani anaitumia basi ni wanawake tampeni kisa kimoja ambacho sisi tukiulizana Adam alikatazwa kulila tunda peponi eh, hili tunalijua au tulijui sote tutasema tunafanya nini tunalijua kwamba Adam alikatazwa kula tunda lakini alilila au hakulila alilila tunda sababu iliyokuwa imemsababisha kwa nini akalila tunda ushawishi unatoka kwa nani wengi tunasema kwamba ibilisi lakini eh, chanzo chake Adam kulila tunda ni mke wake Hawa ndo alomshawishi alilitunda mpaka akalila tunda. He, vipi? Ndiyo, Allah aliwaweka peponi Adam na Hawa, akawambia huyu shetani ni adui yenu, na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui, kuweni makini naye huyu, na akawakataza wasile tunda. Kwa hiyo Ibilisi sasa, kutokana yeye ameshalaaniwa akamshawishi Adam alile tunda lakini akamkuta Adam alayhi salatu wassalam yuko imara anakumbuka kwamba Mola wake amemwambia asilile tunda hiyo ibilisi akakashashindwa ibilisi akakashafanya nini kashashindwa lakini akaona hebu nimwendee huyu mwanamke huyu ambaye ni Hawa mama yetu Hawa akamshawishi, na wanawake mepesi Eh, akashawishika mwanamke akalila tunda. Hawa kafanini? Akalila tunda. Baada ya Hawa kulila tunda sasa, Hawa na yeye akamshawishi mume wake alile tunda. Kwa hiyo baba yetu Adam akawa na ndama na vimbo ngapi? Eh? Wawili. Shetani mwenyewe akashana nani? na mkewe Hawa wote wanamshawisha ile tunda. Kwa hiyo Adam akalila tunda kupitia sindikizo la nani? La mke wake. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi sahihi, ipo katika sahihi Muslim, anatwambia laula Hawa khanat zawjaha lam takun untha zawjaha dahara lau kwamba si mama yetu Hawa kumfanyia khiana mume wake mume wake nani nabi adam kumfanyia khiana kufanya nini ya kulila tunda simefahamu lam takun untha zawjaha dahara asingelipatikana mwanamke yoyote katika mgongo huu wa ardhi akawa na mapungufu ya kumfanyia mume wake kwa hiyo mapungufu kwa wanawake yapo asili lakini kuna wanawake wao hawajitambui kwamba wana mapungufu simefahamu yeye yeah, anajiona mwanamke ni mkamilifu na mtu anapokwenda kwa daktari akamwambia wewe ni mgonjwa akisha kwambia mimi mzima mimi lakini daktari anamwambia wewe ni mgonjwa abe mzima huyu atibiki simefahamu hali ya mwanzo kwanza yule mgonjwa mwenyewe akubali kama mimi ni mgonjwa Akikubali hivyo tu basi kutibika kwake ni kwepesi. Maana yake ni Maana yake mwanamke ajijue kwamba mimi ni mpungufu na mapungufu ya asili. Kwa hiyo akijijua hivyo, hii ni elimu tayari iko nayo, akifahamu hivyo, shetani hawezi akampoteza. Kwa sababu akipatwa na jambo tu haraka sana anarudi kwa yule msimamizi wake. Ah, ah, mimi bana eh, nimeambiwa kwamba ni mpungufu wa akili na dini. Eh, sasa nataka ushauri anarudi kwa mume wake mume wake akiona jambo limenini wanamtafuta mtu mwenye elimu anamuuliza na hapo anakuwa yanathibitika yale mapungufu ambayo yalikuwa yapo sasa nimesema kwamba shetani anawatumilia wanawake shetani anafanya anawatumilia wanawake katika jambo gani katika jambo la kuhakikisha kwamba mwanamke anampoteza lakini vile vile mwanamke anatumika katika kuwapoteza wanaume ni jambo ambalo walipo. Kwa hiyo sasa, mwanamke ikiwa kwamba hajishughulishi na kusoma dini yake, hajishughulishi na jambo ambalo la kuhakikisha anafahamu zile ahkamu sharia, zile hukumu za kisheria, basi atakuwa katika mazingira ambayo yalikuwa mabaya sana, na hili jambo ambalo tikana kwamba wanawake walielewe, walifahamu, walijue. Bali baadhi ya wakati katika jamii anawezekana akapatikana mwanamke akawa yeye ndo mzuri anafuatilia masala ya elimu lakini mwanamume akawa hana habari ya dini hayo yako sasa wewe mwanamke usiseme kwamba ah mwanamume ndio amefanya kwa kiongozi ah simama kwenye nafasi ambayo Allah alikuwa amekuruzuku ya kwamba amekuruzuku na akakuzindua katika upande wa elimu na yule mume wako sasa umuelimishe umuelimishe na umuongoze umtoe katika ule ujinga mwambie mume wangu unatakiwa uende darasa kwa sababu sisi hatutaweza kuishi maisha yaliyokuwa mazuri lazima wewe uende darasa kuna mwanamke mmoja ambaye alikuja kuposwa huyu mwanamke katika kuposwa kwake hakumjua yule mwanamume mwanzoni lakini kutokana na yule mwanamume ni mwanamume kapinda sana mwanamke ni mwanamume ni mbaya sana mwanamume ni afiriti sana wale familia mwanamume wale walipojua wanawake wale madada eh, mama wakakusanyana wakaja kwa yule binti ambaye alishamposwa na ndoa ishatangazwa wakaambia sisi ni wazee wa huyu mwanamume anakuja kukuoa lakini tumeangalia tumekuangalia wewe binti wa watu eh ni mtu wa ibada ni mtu unaswali ni mtu unajielekeza kwa Allah eh ni mtu ambaye umeshikamana na, na tabia nzuri lakini huyu kijana wetu ni mbaya na tabia mbaya analewa anafanya kadha anafanya hivi anafanya vile wanamwambia hivyo hali yako harusi imebakia siku tatu sijui umefahamu harusi imebakia siku ngapi siku tatu sijui wewe utafanyaje watu washatangaziwa harusi, watu wa vijora tena, wanawake mnaliwana, watu washakuwa vijora. Anawaambia hivyo, imewakia siku tatu kwamba kataa kuolewa kwa sababu unapata shida. Kimbe mwanamke alikuwa anamwelekea Allah, anasoma dini yake, kaambia kwa kweli, mmekuja kuniambia muda wa mwisho kabisa, na mlikuwa mnaambie mwanzoni lakini muda huu kuja kusema kwamba nakataa kuolewa, ili jambo kwa kweli litakuwa litalipa via vigumu. Wacha nitawakali kwa Allah, ikabidi aliingie jambo atawakal kwa Allah. Basi akatawakal kwa Allah, harusi ikapita. Baada ya harusi kupita, sasa ataanza kumwongoza nani? Mume wake. Atasema hapa sasa na kibarua kipevu cha kumfanya mume wangu mambo ya ulevi ya mbali na awe anaswali na awe anakwenda madarasa. Kwa hiyo akawa anamuongoza eh, uende darsa, kamenda darasa fulani, darasa fulani eh, swali swala tano, akawa anamuhimiza ngumu, anamhimiza na anamwamsha alfajiri, usiku akiamka anamwamsha swali pamoja ambia wewe sasa unahesanika kwamba ni baba wa familia, kwa hiyo nitakana ubadilike. Akawa anamuomba Allah usiku na mchana, yaani yule mwanamume akabadilika total akawa ni mtu wa dini akawa vizuri mno akawa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana juhudi kaifanya nani juhudi kaifanya mwanamke basi ile familia ikampenda kwa kweli yule binti sababu binti kasimama katika elimu binti kasimama imara na kawa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri huu ni mfano ambao unaonyesha mwanamke kwamba alikuwa vizuri lakini baadhi ya kati inawezekana mwanamke akawa vizuri mwanamke akawa yuko vibaya, na haya pia imetokezea. Kijana mmoja kaenda ku, wazee wake binti anatarajia kumposa, bado hajaposa, na vijana akishakupenda inakuwa ngumu, hata akiambiwa na wazazi wao ah, huyu usimwoe, ah, ndio ndio pekee inakuwa ngumu kidogo kwa sababu wameshatanguliza mapenzi ndani ya nafsi zao basi walikwenda kumuonyesha yule binti akamwona binti kavaa ovyo ovyo hakuvaa kistara akamwambia huyu kwa mazingira yetu sisi na kwa jamii yetu sisi na kwa tamaduni zetu sisi hakufai achilia mbali dini tamaduni tu hakufai huyu akamwambia mimi huyu ndio nilikuwa nafsi yangu imeridhika na mimi akiwa wale wazee wakataka kumfanyia shida walikuja nao hapo kama kama umeridhika naye sawa basi akamuoa baada ya kumuoa au akampa tofiki yule mwanamke akasoma dini akamuhimiza na mke wake basi yule mwanamke Allah akampa hidayah akaongoka akawa ni mzuri mno akampita hata mume wake katika kusoma dini kwa hiyo haya yapo lakini kawaida inatakana kwamba mwanamume akioa aoe mwanamke mwenye dini na mwanamke akiolewa olewa na mwanamume mwenye dini lakini inaonyesha kwamba watu wanawezekana wakakuwemo ndani ya ndoa wote kwa pengine walikuwa hawajui dini e, au mmoja kwa anajua dini lakini mwingine hawajui dini basi inatakana yule anajua dini amwelimishe mwenzake kwa hiyo wanawake inatakana kwamba watu wenye timamu ya kusoma dini ya kujihimiza na kukaa katika pahala ambapo wanapokuwa mazuri ili shetani asiwatumilie sababu wanasema wanachuoni annisau habailu shetani wanawake ni mawindo ya shetani shetani anawatumilia wanawake kwa sababu anawajua wanawake ni wepesi hawashughuliki na dini sana kuliko wanaume sasa kwa maneno haya mwanamke utekana kwamba ushughuliki na dini ufahamu dini uisome dini ufate ile nidhamu ya dini dini inavyotaka kwa mujibu wa sheria inavyoelekeza na sheria imeelekeza katika taratibu zake zake, na watu ambao hawajui dini akesha wakawa eh, wamesikia tu wao mwanamke atakana jistiri ambaye hijabu ya kisheria, basi tunapata kesi nyingi huko, kwa sababu yeye ni madarasani, lakini kasikiliza tu yeye. Basi amejistiri vizuri nje, mashallah, kutoka vizuri, basi imepelekea jambo hilo mpaka kilala kitandani na shughuli yake ambayo mambo tujistiri mbele ya kila mwanamume. Sasa mimi lakini, kwa nini mwanamtolea anafanya hivyo? Najua sababu, kwa sababu asomi dini. Alisikia tu mwanamke atakayejistiri mbele ya mwanamume, basi akaona du, kumbe mimi napata dhambi hii, mimi ndani nimepata kila wakati hapa kwa hiyo mume wake sasa pia shungi tena, sio shungi tu, yaani kavaa mambo yake akasha kapiga na shungi na nani akasha kalala vipi? hapo ah, nimesikia kwenye mawaidha. Sasa hii ni kwa sababu ya kuto kusoma dini mwanamke wa kisomalini anajua kwamba sheria ni ipi na ipi ni nidhamu na ipi hili liko kielimu na hapa nafanya vipi na hapa nafanya vipi na mambo yake yanakuwa ni mepesi sana yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra allah anakutakieni wepesi na wala au hakutakieni uzito kwa hiyo kwa kusoma kwa dini wanawake wa kiislamu na kushikamana na mafundisho ya uislamu basi wepesi mtauona katika kila jambo lakini kwa kuacha mbali kusoma dini na kuwa mbali na kushughulikia dini basi uzito ndio utapatikana hapo kwa hiyo ili ewe mwanamke wa Kiislamu uwe mzuri katika hali zako zote e, kuanzia maisha yako ndani ya ndoa na hali zako nyingine zote ambazo unazoishi ili uwe ni mzuri ili uwe katika hali ya mazingira yaliyokuwa bora basi ni kuhakikisha kwamba wewe unaishi katika maisha ya elimu ya dini ndio utaweza kufanikiwa kuna pahala utaambia usubiri elimu utakwambia usubiri utasubiri ukisubiri utafanikiwa lakini ikiwa si wa elimu hujashikamana na elimu subra itakushinda utasema subra ina mwisho nimeshindwa mimi shetani atakupalilia atakupalilia atakupalilia, mwisho siku huyo eh umetoka natizama namna shetani anavyowachezea wanawake mwanamke saa mbili ukimwambia toka uende hapo uwake atachukupitwa hatoki lakini siku mzana na mume wake atatoka saa nane na vyombo vyake huyo anapata mabonde unajiuliza huyu ambaye saa mbili asema anaweza kutoka tapo nje lakini saa nane apata mabonde angoga kufika nyumbani kule angoga mbona umekuja usiku mkubwa ah hakukaliki kule lakini mtu mwenye dini na mwenye kusoma elimu hayo hayafanyi kwa sababu shetani akija na ushawishi wake mwanamke anzinduka anasema mmm, huyu ni shetani na sisi tumeambiwa shetani ni adui elimu inamrejesha inamfanya awe na subra kwa kule kumfanya kwake kuwa na subra na kwa ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na hiki ndivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuambia almuminu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahu khairun min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum muumini ambaye anachanganyika na watu hakuna mchanganyiko uliokuwa mkubwa sana kama kuliko mume akachanganyika na mke wake na hivyo mke kuchanganyika na mume wake huu ni mchanganyiko mkubwa sana wa muda mrefu na ndoa katika kuchanganyika huko kuna kuna mengi mazuri na mengineyo ya watu kukwazana hapa na pale. Kwa hiyo kunahitajika subra. Sasa Mtume anasema muumini ambaye anachanganyika na watu na anasubiri juu ya mauti, khairun, ni bora mbele yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yule ambaye anachanganyika na watu na hasubiri. Sasa elimu ndio itakufanya kwamba usubiri, elimu ndio itakufanya kwamba hili linahitajia subra na hii inahitajia uvumilivu kwa kusoma sasa shetani anawapatiliza sana dada zetu shetani anawapatiliza sana mama zetu shetani anawapatiliza sana ndugu zetu wa kike sasa enyi wanawake wa kiislamu zindukeni jueni kwamba shetani anawatumia sana msikubali kutumiwa na shetani jitahidini sana kushikamana na elimu jitahidini sana kushikamana na mafundisho ya Uislamu kwa misingi yake Uislamu ulipokuwa umeelekeza, ili muwe katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Yako mengi ambayo ilikuwa mmeandaa kuyazungumza, lakini muda wa leo eh, ni mdogo sana ambao ulikuwa umefasika. Eh, na hisi niishie hapo kwa sababu sasa saa kumi na mbili na dakika nne. Eh, tuishie hapo. Kama kuna maswali basi tuulizana, kisha tuta tutafunga mhadhara wetu huu lakini kubwa nachohimiza ndugu zangu wanawake dada zangu mama zangu tujitahidi katika jambo la kusoma na kushikamana na elimu lakini vile vile katika darsa tafuteni kitabu kinachoitwa eh, tanwiru lmarati almumina eh, min rasuli hadhihi lumma tanwiru lmarati lmuminati eh, bilahadithi almunira min rasuli hadhihi lummati lmutahara. Hichi ni kitabu ambacho kinazungumzia kuwatia nuru au kumtia nuru mwanamke wa Kiislamu kwa hadithi ambazo eh, zenye kutia nuru kutoka kwa mtume wa umma huu ambaye alikuwa ni au umma ambao ulikuwa umetayarishwa. Kwa hiyo ni kitabu ambacho tuta eh, wahimiza kitafute, ili walimu wakusomeshe wasomeshe wanawake au kusomesha kwa utulivu na kinapatikana kitabu hichi walillahi alhamdu wanawake katika madarasa utekana kwamba wasomeshwe kitabu hichi ili waweze kukielewa wabarakallahu fikum wajazakumullahu khaira wallahu aalam